Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Sveiki, radio Marija Latvija klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Ar jums ir Santija, un šodien mēs esam tādā kuplākā skaitā. Esam ieradušies tādā kristīgā programmā Erasmus. Šoreiz <laughs> mēs esam Slovākijā. Esmu kopā ar Lūciju, Andu un Reini. Jā, un šobrīd tad lūkšu visus trīs viesus iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, ar ko jūs nodarbojaties. Un jā, varbūt aptuveni ieskicēt, kas ko šis projekts nozīmē jums? Mani sauc Ante. Es strādāju ar katoļu jauniešiem Latvijā. Man šis projekts eh, nozīmē ilgi īstenībā senas jau lūkšanas par to, ka mēs varētu mācīties arī no citām valstīm un tikties ar citiem kristiešiem, uzzināt par to, kas notiek viņu valstīs, kā viņi izdzīvo ticību, eh, dalīties ar to. Jā, arī piedzīvojums, un arī tas, ka mēs esam kopā no Latvijas tik daudz cilvēku, tas tāds liels prieks. Es esmu Lucija. Es esmu no Siguldas pēdējos trīs gadus dzīvoju Siguldā un eh, darbojos ar Siguldas jauniešiem arī, bet pēdējā laikā vairāk esmu iesaistījusies organizējot Latvijas pasākumus jauniešiem. Un man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit, jo eh, es par šo pasākumu, jeb šādu pieredzes apmaiņu īstenībā sapņoju jau kopš es sāku strādāt vispār Latvijas jauniešiem. Jo man liekas, tas ir tik skaisti uzzināt, kā ir citur, un iepazīt tos cilvēkus, smelties pieredzi un iegūt arī iedrošinājumu. Es ar, esmu ārkārtīgi laimīga te būt. <laughs> Un mani sauc Reinis, es esmu no Pļaviņām. Priekš manis šis pasākums ir ne tikai saistīts ar Erasmus projektiem, bet arī kopumā ar pieredzi darbā ar jauniešiem un it īpaši ar kristiešiem, jo mans kristietības ceļš sākās salīdzinoši nesen. Un es vēl joprojām iepazīstu šo pasauli, iepazīstu cilvēkus un iepazīstu kungu. Paldies! Varbūt jūs arī visi trīs varētu ieskicēt eh, pirmkārt iemeslu, kādēļ jūs esat šeit. Jā, jūs nedaudz jau pastāstījāt, ko šis nozīmē jums, eh, bet jā, iemeslu un to ceļu vispār. Kā jūs nonācāt līdz šādam lēmumam? doties šajā projektā, tieši šajā misijā. Jā, Lūdzu, varbūt mums varētu sākt ar tevi. Nu, man piedāvāja Anna. Sākotnēji šis projekts bija plānots novembrī, taču novembrī zināju, noteikti, ka man tie datumi nederēja un es netiku. Un man bija ārkārtīgi žēl, jo tiešām tas bija, kā es pirms tam teicu, tas projekts, par ko es ļoti sapņoju. Un eh, tad eh, man vēlāk pastāstīs vairāk par to, bet šis projekts tika pārcelts uz februāri. Tā ka tagad es tieku un Un kāds bija jautājums? <laughs> jā, kā, kā tu vispār jā, izlēmi doties, kā tieši tu saprati, ka tas ir priekš tevis? Jā. Nu jā, līdz ar to tā kā es pirms tam biju jau domājis, pirms, pirms, pirms šis projekts vispār bija zināms, līdz ar to es zināju, ko es gribu. Un sapratu, jā, šī ir atbilde tiešām uz manām lūkšanām, uz manām ilgām. Un ļoti interesanti, kas notiek tieši šobrīd. Nu jā, tas mūsu ceļš, mēs iepazināmies ar Elizabeti un Viktoriju, kas ir īstenībā šai, šajā organizācijā brīvprātīgās no Latvijas. Viņas jau šeit dzīvo divus gadus, un manuprāt, Viktorija pat vēl ilgāk. Viktorija bija atbraukusi uz Latviju. Viņa piedalījās vienā oāzes nometnē, ko mēs rīkojām jauniešiem. Viņa bija ļoti aizkustināta un ļoti priecīga par to pieredzi. Viņa atbrauca atpakaļ šeit, arī šajā organizācijā pastāstīja par to. Un tad viņam teica, ka tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu atbraukt uz Slovākiju. Tā radās tā ideja par projektu. Um, vadīja šo projektu Elizabete, un mēs patiesībā jau tajā novembrī sākām tikties, sazvanīties, runāt par to visu, kā, kā mēs skaisti satiksimies, sešas valstis un uh, kā viss notiks. Bet uh, patiesībā nekas nenotika, negāja uz priekšu, mums nebija cilvēki, kas piesakās, ļoti daudzi netika. Uh, Un, uh, mums kaut kā jānācās atcelt to projektu novembrī. Bija arī ļoti žēl, un likās, ka viņš vispār nenotiks. Nākamajā reizē, kad Elizabete teica, ka mēs varētu viņu pārcelt uz februāri, uh, mēs sākām īstenībā katru tikšanos reizi lūgt kopīgi par projektu, par dalībniekiem. Un, uh, un arī tad tas ceļš nebija viegls, jo ļoti daudz valstis tiešām atteica. Arī no Latvijas daudz dalībnieku atteicās, jaunieši atteicās, teica, ka dēļ sesijas nevar tikt. Uh, bet es ticu, ka tādā lūkšanas spēkā tas viss tika. Uh, jā, Dievs atvērta to ceļu un pieteicās tieši tie, kam bija jā, jābūt gan no Latvijas, gan no citām valstīm. Pēdējā brīdī tas viss notika, bet ļoti skaisti mēs tiešām jūtam tādu dievu vadību šeit. Mans ceļš uz šo vietu sākās nepilnu mēnesi pirms, pirms sākuma. Eh, jo es par šo uzzināju konkrēti no jauniešiem, kuri diemžēl netika šeit sakarā ar sesijām vai citām mācību problēmām. Man piedāvāja, vai es negribu aizbraukt uz Slovākiju, uzzināt nedaudz vairāk par Erasmus, uzzināt nedaudz vairāk par citām kopienām. Eh, es no sākuma domāju, es atteikšos no šī piedāvājuma, jo eh, priekš, priekš manis likās, ka man nebūs laika visam šim pasākumam, jo mm, likās, ka atradīšu kaut ko kā liederīgāk, tērēt laiku. Taču, kā izrādījās, es būtu nožēlojis, ja es būtu tā teicies. Jo šis tik tiešām ir ļoti laba, šī tik tiešām ir ļoti laba pieredze. Nekad vairāk neatsakiet, ja jums kaut kur piedāvā braukt un jums ir brīvs laiks uz to. Vienkārši piekrītiet, ticiet man, jebkura pieredze ir, ir, ir laba pieredze. Jā, es vēlējos tikai ļoti ātri pakomentēt, ka mums, mums šis komandas sastāvs tā ļoti strauji <laughs> un, un drastiski visu laiku mainījās. Līdz pat pēdējai dienai man šķiet, ka pēdējā dienā mēs uzzinājām, ka mums ir vēl kāds papildus dalībnieks un, un tās, tās vietas busiņā pildās. Bet jā, tad mans nākamais jautājums ir par jūsu pirmajiem iespējām šeit, kas ir varbūt kaut kas, ko jūs sagaidījāt pirmkārt. Un, uh, jā, kā, kā šīs vai ekspektācijas piepildījās pirmajās dienās vai nē, kā, kāds bija ceļojums šeit. Jā, principā kaut, par kaut kādām ilgām gaidām. Jā. Jo, jebkurš, kurš vēl sākt, <laughs> es tā speciāli nesaukšu, varbūt. Nu, jā, es biju, es biju ļoti pārsteigta par to, um, par to kompāniju, par tiem cilvēkiem, kas šeit bija, un par to brīvību, par to drošo vidi īstenībā. Mēs uh, jau pirmajā dienā šķiet lūdzām, kopīgi slavējām. Uh, Un tas bija ļoti jūtams, mēs, ka mēs esam vienoti tādā garā, nu, svētajā garā, jo tas bija diezgan neticami, bez tādas īpašas iepazīšanās, bez, nebija jāsagatavo un jāatverās vai kaut kas jāuztraucās. Mums arī viena meitene no Rumānijas liecināja, ka tad, kad viņai bija jāprezentē valsts, viņa stāvēja priekšā un runāja prezentāciju, un parasti viņai trīc rokas un ir ļoti grūti runāt publikas priekšā, bet viņa šeit jutās ļoti mierīgi um, jā, tā, tā drošā vide man ļoti pārsteidz par to, cik visi ir draudzīgi atvērti. Uh, slavētājs mums ir ļoti īpašs Frančesko no Itālijas, kas šeit ir arī brīvprātīgais, un viņš brīnišķīgi var savest kopā jā, cilvēkus un, uh, un tiešām savienot. Vairāk arī liecināja par to, ka uh, viens puisis, uh, kas ir no arī, manuprāt, Rumānijas. Viņš teica, ka viņš nekad nav uh, šādā veidā slavējis, kur nu vēl paceļot rokas un ar citiem cilvēkiem kopā dziedot. Bet, tas bija ļoti īpaši, ka tas viņu ļoti uzrunāja. Un es ticu, ka katrs no tiem, kas ir šeit, īstenībā aizvedīs to pieredzi pēc tam uz savu valsti. Man īstenībā bija ļoti interesanti, jo man bija divējādas gaidas. No vienas puses, man ļoti interesē arī par pašu proje, nu, par projektu rakstīšanu un par šo pieredzes apmaiņu un iepazīties ar šiem jauniem cilvēkiem. No otras puses, man bija kaut kāds tas dvēseles stāvoklis, tāds, kas bija diezgan nu, tāda nelabākajā formā, teiksim, izsakoties. Un, e, tāpēc man bija ārkārtīgi svarīgi. Pirmoreiz mūžā es tiešām gribēju tādu kā atvaļinājumu, arī kurš aizbraucu, neko nedomāju, pilnīgi atslābst un spēju izbaudīt arī dabu un, un vienkārši atpūsties. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šobrīd piepildās abas šīs lietas. Ir kā ļoti saspringts darbs, tajā pašā laikā, piemēram, šodien, kā svētdiena, man bija tāda atpūtas diena, par ko man nu, tiešām jūtos atspirgusi. Un uh, vēl interesanti bija tas, ka, kad es braucu jau šeit, tad es domāju, interesanti, kādi būs šie citi jauniešu vadītāji, kāda vecuma, un vai viņi visi būs tādi vairāk hipiju stilā, vai tādi ļoti nopietni cilvēki. Jo nu, man tiešām nekāda īsti priekšstata nebija, kādi ir citi cilvēki. Un, e, kad es atbraucu, es redzēju, ka īstenībā ļoti, ļoti interesanti šie cilvēki, jo viņi ir dažādi. Ir, ir gan tādi nopietni cilvēki, ir gan vairāk tādi, kas ir ļoti tādi brīvi. Un arī tie vecumi ir nevis, nu, es zinu, ka citās draudzēs ir ja, jauniešu vadītāji, kas ir 15 gadīgi, un citur ir kur 50 gadīgi. Un tad man tā, nu, tas vecums ir ļoti līdzīgs manējam vai tas man tā kā ļoti iepriecina, tāpēc ļoti viegli komunicēt. Un jā, tas, ko Anna teica par to, mums arī bija mazā tāda grupiņa, kur liet, nu, tā dalījās par to, kā pirmā diena bija pagājusi. Un tad mums lielākā daļa teica, ka pirmais, kas ienāca prātā, bija tā brīvā atmosfēra. Tāds ir, ka mēs jau te vairākas nedēļas varbūt esam, ka viens jau ir ļoti, otru ļoti saraduši, kaut arī vārdus līdz galam vēl <laughs> nezinām, varbūt. tā, tā, kad, jā, tā atmosfēra ir brīnišķīga. Patiesi, patiesi brīnišķīgi. Es pateiktu, svētīga atmosfēra. Jo manas expectācijas par šo pasākumu bija nu, kā jūs varat apvienot kā, konkrētus mītingus, konkrētas tikšanās, pārunas par nopietnām lietām, par projektiem, par finansējumiem un kā jūs nu, un apvienot to visu ar Dievu. Bet tik tiešām šeit darbs notiek no <laughs> abām frontēm, teiksim tā. Šeit tu ne tikai iegūsti jaunas zināšanas par Erasmus, bet arī diezgan ļoti stipri izjūti Dieva darbu. Atkal <laughs> piebildīšu arī par Frančesko no Itālijas. Viņš vienkārši ir zelta gabals, bez viņa bez, bez viņa ietekmes, bez viņa slavēšanas, bez viņa harizmas nenotiktu. Nebūtu šīs brīnišķīgās dieva atmosfēras, dieva klātbūtnes. Un es, es, es vēlreiz, es kārtējo reizi, un nevienu reizi es vēlreiz atkārtošos, es esmu priecīgs, ka es esmu šeit. Jā, man arī liekas ļoti interesanti, ka savilktās paralēlas uh, starp to, ka šeit ir visi tie cilvēki, kam šeit vajag būt, un arī tas, uh, tas, tas liekas ļoti interesanti arī tas, tas projekts tika pārcelts. Un, un kaut kā mēs esam noformējušies ne tikai no Latvijas tādā specifiskā sastāvā, bet arī noteikti citām valstīm ir arī savi stāsti. Un, un jā, ka mums ir, jā, jo man šķiet, piemēram, jūs pieminējāt Francesko, vai ne, viņš šeit nemaz nebija novembrī, kas arī ļoti jā, interesanti. No viņš nemaz nebūtu bijis šeit, jā. jā. Jā, un tagad varbūt tāds jautājums nedaudz nopietnāks nots. Uh, Um, vai jums pirms šī ceļojuma vai šī ceļojuma laikā ir bijušas kaut kādas šaubas? Piemēram, vai nu ne, ne grūtības, bet konkrēti, jā, ka, ka jūs esat apšaubījuši par to, vai jums šeit uh, ir jābūt, vai, vai par, uh, par to, kā Dievs darbosies šeit. Tāds kritums varbūt, ticības kritums. <laughs> Ticības kritums, es nezinu, vai ticības, jā, nu noteikti tajā ceļa laikā, jā, noteikti par uh, Sākotnēji vispār bija tās šaubas par to, vai šis ir dieva projekts, vai dievs mūs aicina šeit braukt, vai tas mums ir eh, racionāli, teiksim, um, nu, kaut kādu projektu virzības dēļ mēs esam nolēmuši šeit braukt. Un uh, tas pareizākais risinājums, lai to uzzinātu, bija lūkšana. Tad pēc šīs patiesībā lūkšanas, uh, kuru mēs uh, pirms kādām, jā, pirms kādām divām, trijām nedēļām lūdzām, Dievs tā ļoti skaisti apstiprināja par to, ka viņš ir klātesošs un uh, arī bija tāds vārds, ka mēs atgriezīsimies katrs savādāk pēc šī ceļa. Um, man pašai šaubas bija, teikšu godīgi, par komandu, <laughs> kas brauc, uh, jo nu, es, ne, es biju tik ļoti pārsteigta, kā šie cilvēki uh, tika savesti kopā, bet šobrīd šeit esot, es zinu viennozīmīgi, ka tieši šiem cilvēkiem šeit bija jābūt. Uh, tas bija ļoti liels pārsteigums, jo tās vietas mums bija no Latvijas puses sešas. Mēs varējām braukt seši cilvēki, un beigās arī Elizabete papildināja, ka mēs varam kopā būt tomēr astoņi. No dažām valstīm bija mazāk cilvēki. Un uh, visi tie cilvēki, kurus es tā ļoti racionāli biju uzrunājis, kas man likās, kas varētu būt saistīti ar projektiem, man liekas, ka vienīgā, kas likās ļoti, vienīgās divas, laikam, kas likās man jau iepriekš sirdī prātā, bija Santīna Lūcija Jo nu, Sandija ir arī raksta projekts, arī citus, un Lūdzu ir ļoti daudz iesaistīta šajā darbā. Pārējie visi cilvēki bija ļoti aizņemti, jā, vai viņiem bija sesijas. Man liekas, no šīs komandas jā, likās ļoti nu, dīvaini, ka neviens nevar atrast arī to laiku, lai brauktu šajien. Bet tad pēc šīs lūkšanas bija arī tāda paļāvība, ka Dievs pats atvedīs tos cilvēkus. Un tad tā arī bija, ka pa vienam, pa otram, pa trešam cilvēkam šie cilvēki pievienojās, un es šobrīd varu pilnīgi viennozīmīgi teikt, ka Dievs to ir izveidojis šo komandu. Viņi reizēm varbūt pilnīgi atšķirās pēc mūsu prāta loģikas, bet šobrīd tas, cik mēs esam ekumeniski dažādi, ar dažādu pieredzi, bet ka katrs ieliek tajā, nu tiešām mēs jūtamies tā kā vesela komanda. Jā īpaši man gribējās par Reinu teikt, ka Reins arī uh, nokļuva ļoti interesantā veidā uh, pie mums. Un jau no, mēs vēl pat nebijām izbraukuši no Latvijas. Es jau zināju, ka šis, bez viņa īstenībā mēs te nebūtu atbraukuši. <laughs> Viņš bija, Nē, tas, nu kas... <laughs> viņš bija tas, kas atveda mums busiņu no jauna glonas. Viņš bija tas, kas mūs vispār atveda uz šejienu. Tas bija diezgan neprātīgs brauciens, 14 stundu garš, ar 1200 km. Eh, iebraucot šeit jau vēlā naktī, kad ārā gāza ļoti stipras lietas un ceļš bija īstenībā ļoti grūts. Eh, nu, nemaz nerunājot par to viņa Eh, jā, ieguldījumu šeit, šobrīd, šodien, piemēram, īpaši. Nu, man liekas, šaubu par to, vai man braukt vai nē, noteikti nebija. Jo, kā jau teicu, to ļoti gaidīju. Un, eh, principā, nu, tiešām šis projekts man priekš manis ir īstajā laikā, jo es skatos arī tālāk, kā man virzīties, kā attīstīties. Un šis ir tāds kā atspērienu punkts, lai paskatītos, ka citur, kā citur notiek. Un kad es ieraugu tās prezentācijas. Mums viena diena bija, kad prezentēja savu, to, savu organizāciju, kur viņš pārstāv to jaun, kādas aktivitātes viņš veic jauniešu darbā. Un, e, kas man ļoti pārsteidza šo cilvēku, e, jauniešu, kuri prezentēja tādu deksmi un mīlestību uz to, ko viņi dara, un tas man ļoti, ļoti iedrošināja. Un tas noteikti palīdzēs arī pēc tam Latvijas darbā. Godīgi šaubas bija līdz pat brīdim, kad es iekāpu jaunā glonā busā. Un līdz pat, pat tajā brīdī viņas nepazuda. Es visu ceļu no Jaunaglonas līdz Rīgai <laughs> biju domājis, varbūt vēl nav par vēlu pateikt nē, jo man īsti dzīvē nav bijusi un nav bijusi vajadzība saskarties ar Erasmus Plus projektiem, jo mana dzīves specifika mazliet atšķirās no cilvēkiem, kas ir šeit. Es principā esmu jūrnieks, Un es nestrādāju ar jauniešiem, es nestrādāju ar projektiem, ar organizācijām vai ar kaut ko tādu, bet es jūtu, ka tas drīz mainīsies. Varbūt. Uh, <laughs> līdz pat, jā, līdz pat jaunagam man bija šaubas, kā es iederēšos šajā kolektīvā, jo principā pirmais iespējas man bija tāds, ka cilvēku šeit brauc ļoti nopietni strādāt un ļoti nopietni mācīties par to, par konkrēti par projektu vadīšanu, organizēšanu un tādā garā. Uh, Un man bija doma tikai viena. Es izbaudīšu garīgo ceļu šajā pasākumā. Varbūt es nepaņemšu tik daudz tās lietišķās zināšanas, varbūt tik daudz to projektu vadību spēku, bet es tieši paņemšu visu garīgo, ko es varu paņemt no šejienes. Un te nu es esmu. Paldies jums! Un, jā, kurā brīdī jūs visvairāk tieši konkrēti šī projekta ietvaros, šī ceļojuma laikā, uh, izjutāt dieva tuvumu. Tā kā viss vis, vis intensīvāk. Man nu, liekas, divi brīži. Viens brīdis bija šodien no rīta. Uh, bija ir svētdiena, un mums bija jādodas uz, uh, mēs devāmies jau uz svēto misiju. Un mums piedāvāja doties tiem, kas vēlas doties uz grēku sūdzību, tiem, kas vēlas agrāk, un uh, tie, kas savukārt ne tikai uz mīsu, tad tie devās vēlāk. Un es uh, jā, bija tāds sajūta, ka tā ir laba iespēja aiziet uz grēku sūdzi šeit, un, bet nebija pilnīgi nekādas iekšējas tādas sajūtas par to. Bija tikai racionāli ar prātu, un nebija tāds izskaidrojums, kāpēc iet. Un, un jā, tad man Lūcija nedaudz iedvesmoja un pamudināja to, un teica, ka reizēm varbūt arī, ja nav tās sajūtas iekšējās, vajag aiziet, Un, jā, jau pa ceļam ejot, es sapratu, ka es esmu izdarījis to pareizo izvēli un aizejot uz baznīcu. Tur man atkal ienāca kaut kādas šaubas, jo likās, ka misā jau ir jāsākās un bija diezgan daudz cilvēku rindā. Bet tur man atkal Reinis tā pielika savu pirkstu. Viņš man teica, lai es pasēžos nedaudz tuvāk, tuvāk tam durvīm, kur notika grēksūdzi. Un, un tad jau, jā, tad es pēc šīs grēksūdzes zināju viennozīmīgi, ka tas bija, tā bija vispareizākā izvēle ļoti liela dieva mīlestība, jo pieņemot sakramentu, asaras pašas tecēja un, un bija tāda liela atbrīvošana, ko varbūt tā ar, nu, iepriekš nevarēja ne izplānot, ne paredzēt. Jā, tas bija ļoti skaists brīdis. Un otrs brīdis, laikam, bija jā, mūsu dalīšanās ar Lūciju aizvakar. Mēs vienkārši runājām, un es redzēju un zināju, ka kungs ir vienkārši šajā telpā un kā viņš vadīja šīs sarunas atnācām šķiet deviņos ar eh, lielu skaidru saprašanu, ka mēs ejam gulēt un pabeidzām ap kādiem vieniem <laughs> runāt, kad jau acis krita ciet. Un tur bija tik daudz skaistas liecības. Tā izskaitā par aicinājumu un īpašo, īpašo aicinājumu. Jo aicinājums ar jauniešiem tas ir skaidrs, bet šobrīd Dievs ved tā ļoti skaisti, vēl konkrētāk norādot, kas tieši ir eh, manā sirdī ielikts. Jā. Uh, <laughs> nedaudz mainīsim secību, kamēr vēl prātā stāv. Uh, <laughs> tieši konkrētā īsumā, īsumā stāsts ārpus mums, ārpus mūsu grupai, internacionāli. Uh, šeit vēl vienu brīdi bija ģimene, kur bija vīrs, sieva un māziņš, māziņš bērniņš, meitenīte. Teiksim, aptuveni vienu līdz divu gadu vecā. Un tā meitenīte tik cītīgi rāvās iekšā mūsu slavēšanas brīžos. Viņa visu laiku virzīja durvis, viņa gāja iekšā tur ar tēti vai ar mammu. Viņa tā kā klausījās un ļoti uzmanīgi, kas ir netipiski maziem bērniem, jo pārsvarā viņi ir skaļi. Bet šī meitenīte tik tiešām bija ļoti klusa. Un mums likās, nu labi, varbūt viņi vienkārši klausās, kā mēs dziedam. Nu, konkrēti man tā likās, nezinu, varbūt pārējiem bija kaut kas savādāk vienkārši klausās, kā mēs dziedam, pat neapzinoties sakaru ar dievu tajā brīdī. Bet, nu, labi, tad viņi pazuda no manas skatu lokā aptuveni uz kaut kādu dienu. Un šo svētdienu es nezinu, kā viņi saprata, ka mēs dodamies uz baznīcu. Bet mēs, atrad, mēs ieradāmies mazā kapličā, kas ir šajā pilsētā, kuras nosaukumu es tiešām uj, kapelā vainīgs. Atvainojiet, kapelā, kuru es kura, eh, šajā pilsētā, kuras nosaukumu es neatceros. Uh, Uh, jā, un tur arī sēdēja tāda ģimenīte, un konkrēti ar to mazo bērnu, un kad uh, sniedzām viens otram dieva mieru, uh, tas mazais bērns paspieda arī manu roku, kas bija, es biju ļoti pārsteigts par to, jo divgadīgi bērni parasti neko tādu nedara. Tas varētu būt viens no uh, brīžiem, kad tiešām kunga roka pieskārās mums. Es varu pastāstīt īstenībā savu, savu liecību, jā, jo es īstenībā piedzīvoju Dievu pilnīgi katrā dienā. Un tā kā, nu jā, es atbraucu arī kā atpūsties un arī tādā kā rekolekcijas gaidot mazliet savā ziņā tādā, ka es vēl vēlos atjaunot attiecības vairāk tā kā padziļināt un man kaut kā bija pilnīgi pārliecība un sajūta, ka šis būs īstais brauciens arī priekš tā. Un tā arī tiešām notiek. Dievs dzird mūsu ilgas. Jo pirmā dienā, kad mēs braucām, tas bija laiks busiņā, Un es varu mazliet pastāstīt par jā, mūsu komandu, ka mēs esam ne tikai katoļi, bet esam starpkonfesionāla komanda, kurā, kur ir arī luterāņi un baptisti. Un mums bija ļoti daudz sarunas arī par starpkonfesijām, kā, kā tas notiek, kā mēs izdzīvojam dažādas lietas. Un tiešām ar lielu interesi mēs viens otru klausījāmies, un man liekas, tas bija ārkārtīgi skaists piedzīvojums. Un tiešām varēja just, ka nu, katrā no mums ir tā dieva mīlestība tik liela, un ka viņi saplūst kopā, tas ir tāds liels spēks. Līdz ar to man tiešām tas laiks autobusā, tas 14 stundas braucot, nemaz nebija par daudz. Es jutos tiešām priecīgas ar šiem cilvēkiem runāt. Un uh, nākamā diena bija šeit uz vietas. Un tad uh, mums bija trīs reizes dienā lūkšanas. Mums bija nu, no rīta, pusdienās un vakarā. Un, uh, īpaši rīt un pusdienu lūkšanā es ļoti, ļoti piedzīvoju Dievu, jo mēs esam atbraukuši principā pilsētiņā, kas ir eh, netālu no tādiem kalniem. Un kaut kā man visu laiku, es nezinu, kāpēc šajā dienā skanēja tā kā galvā tā doma par to, ka, nu, kad garīgo dzīvi salīdzina ar kāpšanu kalnām. Un kaut kā man visu laiku bija tas sajūta, jā, ka Dievs šobrīd mani ved šai kalnā, viņš man grib atklāt jaunas lietas un parādīt ja, jaunas apgāžņus. Un tiešām, kad viņam uzdeva arī dažādas jautājumus par šo, mums vajadzēja gatavot prezentāciju, mums vajadzēja gatavot arī kaut kādas diskusijas. Un tad bija ļoti skaidrs atbildes no tā, kas ir tas, ko viņš grib, kas ir tas. Nu, un viena no ļoti tādām interesantām atziņām bija par eh, tieši jauniešu vadītājiem, kad es ieraudzīju to, ar kādām acīm Dievs redz viņus, par to, ka viņi ir tiešām tik ļoti vērtīgi instrumenti Dieva acīs, un kad Viņš vēlas, lai mēs, ka mēs esam vāji, bet tomēr Viņš vēlas tieši mūs lietot, tieši ar mūsu vājumu, ar mūsu kļūdām, bet kad Viņš tieši mūs saved kopā, un lai mēs varam darboties kā komanda, kas palīdz pēc tam citiem jauniešiem. Un, eh, tur bija ļoti daudz arī priekš manis personīgas tādas atklāsmes, kas man ko mēs ar Andu pēc tam pārunājām, <laughs> un kas man tiešām ļoti, ļoti nu, spēcināja. Nu, es esmu pārliecināta, ka tas būs kā tālākā virzība arī pēc tam uz priekšu. Un, jā, un šodien bija tiešām šis grēksūdzes mirklis, jo es arī es jau zināju, ka es gribēju, ja būs iespēja Slovākijā aiziet. Man bija ārkārtīgi liels prieks, ka mums šis priesteris runāja angliski. Un, jā, mēs ar Antu gājām un pārnājām pirms tam, un tur bija tā kā tēma par viņa nu jā, grēksūdzi, aizlūgšanas, dziedināšanas. Un tad vienā brīdī arī kaut kā runājot, runājot, jo man arī nebija tā sajūta, ka man ļoti gribētos. Es zināju, ka iešu, bet es nezināju, nu, tā kā nebija tā sajūta tāda. Un tad tā runājot, man vienā brīdī nāca tā sajūta, atklāsme, ne kā to pateikt, bet kad tieši tā, caur Dievu mīlestību, kas grēksūdzes laikā mūsos ieplūst, mēs tiekam dziedināti no šīs lietas, par ko mēs tā kā lūdzām. Un tas man deva tādu sajūtu, eju, bet tiešām tā ir, ka tūlīt es saņemšu to milzīgo dievu mīlestības devu. Un kaut kā tas, nu, kopš tā brīža, kad kopš šīs teikuma, kad tas tika pateikts, reiz man ir tik liela, liels prieks bija par to, ka tā bija iespēja aiziet. Un pēc misijas, pēc tam priesteris arī tā kā tik ļoti mums pateicās un teica, ka tas ir iedrošinājis arī viņu redzēt tik daudz jauniešu, kas kopā slavē un priecājas. Tā kā man katra diena bija un es ceru, ka arī nākamās būs tādas ļoti, ļoti spēcīgas. Ļoti spēcīgas liecības. Um, vēl es gribēju pajautāt, jā, jūs jau dalījāties ar, ar, tā, ar tiem brīžiem, kur, kuros jūs jutāties visuvāk dievam. Varbūt, varbūt jums vēl ir kādi īpaši brīži no šī brauciena atmiņā palikuši. Varbūt kaut kas, ar ko jūs vēlaties arī padalīties, paliecināt, varbūt piemēram par šodienu, kā jūs šodien izdzīvojāt. Nu, nevis tā izdzīvojāt, bet izdzīvojāt, piedzīvojāt. <laughs> Man liekas, viss šis pasākums vienkārši ir viena konkrēta liecība. Tas ir <laughs> viena konkrēta atmiņa, kas viennozīmīgi paliks un nekur nepazudīs. Jo īstenībā priekš svētdienas šī diena bija ne tik ļoti pilna ar kā, fizisku atpūtu, varbūt, bet ļoti pilna ar garīgu atpūtu, ar, ar ļoti netipiskām dzīves situācijām un dzīves pieredzēm, kurā ies man līdzi. Jo šodien mēs es palūkšu palīdzību, lai kāds palīdz man paskaidrot, ko mēs vispār šodien darījām. Sāksim ar to, ka mūsu rīts sākās jā, ar svēto misiju, pēc tam mēs devāmies pārgājienā kalnos, kas ilga aptuveni divas stundas. Ja? Man ir taisnība, man ir taisnība. Uh, pēc pārgājiena mēs, mums nebija īsti daudz laika sataisīties, lai dotos uz vietu, kur mēs palīdzējām. Tā kā pavadīt, varbūt teiksim, iz, izpušķot dienu bezpajumtniekiem, kuri, kuri palikuši konkrēti baznīcas telpās, par kuriem tur rūpējās cilvēki. Un viņi dara lietas, kas palīdz baznīcai, piemēram, piekalpo kādā veidā vai piestrādā kaut kā, kā viņi var katrs. Un tad jā, mēs devāmies tieši uz to vietu. O, priekš manis visgrūtākais bija tā apziņa, ka cilvēki, kas principā, kuri ir padevušies savām atkarībām, viņi ir, ir bijuši tik ļoti slazdātam visam, ka viņi ir, ka viņi ir principā pazaudējuši visu savu dzīvi tajā. Bet tajā pašā laikā es biju ļoti priecīgs par to, ka viņi tomēr atguva sevī cerību, atguva sevī ticību, kas viņiem palīdzēja pārvarēt to visu. Un varbūt no paša sākuma viņi neizties tik laimīgi, tā kā tik priecīgi redzot mūs visus O, taču pēc slavēšanas dziesmām, pēc sarunām ar viņiem, ar dažiem, kas saprata angļu valodu, vai krievu valodu, vai vēl kādas valodas, kurās mēs runājam, jo atkārtošos mēs esam internaci internacionāli šeit. Uh, pilnīgi tas smaids, tā, tā deksme acīs, ko es redzēju. Nu, es nezinu, viņa nevarēja atstāt nevienu vienaldzīgu. Un pat ja šī diena bija diezgan nogurdinoša garīgi, Tāpat mums ir jāsaka paldies par tādu pieredzi. Mums ir tiešām jāsaka, ka mēs šodienu nu pavadījām svētīgi. Nu jā, man liekas, tādi trīs mirkļi. Šī diena tiešām jā, šajā aprūpas centrā bija ļoti spēcīga. Mm, tas bija, protams, arī sākotnēji man arī tādas bailes nedaudz par to, kā tas būs un vai šie cilvēki pieņems mūs un vai mēs varēsim uh, Mm, nu jā, vai mēs tur iederēsimies, un uh, nebija arī tādas skaidras programmas, ko mēs tur darīsim, vai mēs lūgsim par viņiem, vai mēs dziedāsim. Mums nebija sagatavota programma. Mēs patiesībā vienkārši devāmies uz turieni. Un, uh, un jā, tāds ļoti īpašs brīdis, kad mēs. Uh, kad mums priesteris, kas īstenībā mums vadīja arī svēto misiju, viņš arī rūpējās šajā centrā par cilvēkiem, un tur viņi ir 200, kas ir ļoti daudz patiesībā. Uh, Uh, viņš uh, mūs uzaicināja aiziet uz istabu, kur uh, ir ratiņkrēsli, nu, kur ir guļošie cilvēki, kas ir ratiņkrēslos arī un, un kas bija jāatved uz šo telpu. 15 cilvēki piekrita doties ar mums uz, uz tālāk uz šo, uz šo daļu, kur mēs jau slavējām un dziedājām. Tas jau bija tāds īpašs brīdis, jā, kad mēs gājām visi pakaļ un pakaļ viņiem un ienākot arī tajā istabā, kāds no pirmajiem uh, vīriem runāja krievu valodā, un tas bija tāds neliels atvieglojums tam, ka mēs varēsim vismaz sarunāties. Un, un tā saruna visa, jā, viņa tāda ļoti sirsnīga un nebija nemaz tā uh, nērtuma vai kādas citas lietas, par kurām es iepriekš biju domājusi. Viņš bija arī ļoti inteliģents, viņš runāja gan slovāku, gan uh, angļu, uh, gan krievu, un arī nedaudz franču valodā. Tas man ļoti pārsteidza. Un, uh, Mm, jā, un katram šim cilvēkam savs dzīves stāsts, un laikam uzdodot jau nedaudz tādus personīgākus jautājumus, šie cilvēki viņi vai nu novēršas, vai viņu acīs ir asaras. Jā, mums ir iepriekš pa ceļam uz turienu Mārcis Dejus, kas ir mācītājs no karostas draudzes, baptistu draudzes. Viņš mums teica tāds iedrošinošs vārdus, lai mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem visu, kā Jēzus skatījās uz katru cilvēku. Arī šīs dienas lasījums bija tieši par lepras slimnieku, kur Jēzus dziedināja Un, uh, un tā arī bija tik līdz mēs tur uh, sēdējām ar viņiem visiem kopā un paskatoties uz katru no šiem cilvēkiem tā personīgi, nevis tieši uz kopumu, ka viņi ir šajā centrā uh, kā cilvēku grupa, bet individuāli pastoties uz katru no šī cilvēka sejām, varēja redzēt, ka viņi ir izgājuši cauri ļoti smagai dzīves pieredzei, ka viņos ir ļoti daudz sāpes, skumjas. Uzreiz, uzreiz patiesībā tās ļoti liels aizkustinājums un emocijas, protams, mēs vairāk, manuprāt, valdījām asaras un valdījām tas uh, sajūtas. Tas bija viens tāds ļoti spēcīgs brīdis, jā, un man liekas, ka Dievs tieši mūsu sirdi šajā brīdī atvēra. Es ceru, ka uh, tas, kas notika šodien, nebeigsies. Es ļoti ceru, ka mēs arī Latvijā um, arvien vairāk jauniešu sirdis tiks aizdedzināts, un mēs varēsim doties tiešām kalpot, uh, kalpot citiem un palīdzēt citiem atbalstīt citus. Es varētu piemetināt vēl par vienu citu tēmu, par mūsu organizatoriem, jo tur ir principā cilvēki, kas dzīvo gan kopienā, kur ir arī Viktorija, gan arī kā atsevišķi darbojās un strādā. Un man ir vienreiz sanāca tāda ilgāka saruna ar Viktoriju par to kopienu, kurā viņa atrodas, un tas man tik ļoti iedrošināja. Un arī, teiksim, vakar mums bija atbraukusi Ro, Ronja, Ronija, viena cita tēma par mūsu organizatoriem, jo tur ir principā cilvēki, kas dzīvo gan kopienā, kur ir arī Viktorija, gan arī kā atsevišķi darbojās un strādā. Un man ir vienreiz sanāca tāda ilgāka saruna ar Viktoriju par to kopienu, kurā viņa atrodas, un tas man tik ļoti iedrošināja. Un, un arī, teiksim, vakar mums bija atbraukusi Ro Ronija, Ronija, Ronija, kas, Romija. kas ir kā projektu rakstītāji, tur viņi vienlaicīgi ļoti daudz projektus raksta, un viņi izdomā, ko rakstīt, un viņa uzraksta, un viņa palīdz visu to īstenot. Un viņa ļoti, ļoti ideāli pastāstīja par visām tām iespējām. Un man ārkārtīgi uzrunāja viņas personība par to, ka tiešām viņa ir gatava no rīta līdz vakaram strādāt. Un nu, visus, visus šo cilvēku personības, kas ir ielikās, ka viņi tiešām ir gatavi veltīt savu dzīvi jauniešiem. Ļoti daudz viņi palīdz sagatavot eh, iestiprināšanas sakramentiem, jauniešu nometnes, organizē dažādus pasākumus. Un man liekas, tiešām, ka tas ir tik spēcīgi izpaužas viņu aicinājums, ka man ir ārkārtīgi liela pateicība un prieks par to, ka viņi pastāv, ka viņi ir un ka viņi ir gatavi ziedot savu dzīvi tam. Santī, pastāsti ah. lūdzu. <laughs> Nē, vispār Tas ļoti interesanti. interesanti. Tādēļ, ka <clears throat> jau, jā, man šeit tā bija pirmā diena, tā bija pirmā diena, kad mums bija jau jāizbrauc, jau no paša rīta. Man šķiet, viss, viss šis ceļojums ir tik, tik svētīgs, un es ļoti jūtu Dievu klātbūt. Man šķiet, tiešām nevienā citā ceļojumā, pat pasaules jauniešu dienās, <laughs> nav īsti tas tik spēcīgi Dievu klātbūt. Man šķiet, ka ar katru cilvēku, ar ko es runāju, es vienkārši tiešām tāds jūtu, ka es runāju ar Dievu, ka Dievs runā caur viņiem, uz mani un ar mani. Un, jā, to, to ļoti grūti pat ar vārdiem aprakstīt. Es mēģināju, es pat mēģināju dienas grāmatā rakstīt, nekas nerakstās. Tā, tā ir nevis jocīga sajūta, nu jā, jocīga, bet ļoti labā, labā tādā ziņā. Ir bijušas, vai, ir bijušas arī vairākas sarunas šeit ar cilvēkiem, ka, kuru, kā, un tajos brīžos tajās sarunās, um, es nezinu, vai jums tā ir bijis, kad, kad jūs, nu, it kā ir tāda sajūta, ka, ka jūs esat nervozi, bet tāpat laikā jums tāds jūt, ka, ka jūsos ir uguns. Jūs Jā. ļoti aizdegaties par kaut ko, bet tas ne tādā sliktā ziņā, ne tādā ziņā, ka man par kaut ko ir bail, bet vienkārši, ka jūs par kaut ko dagat. Un, eh, un jā, arī, nu jā, protams, arī ļoti, ļoti daudz ko šeit cīnos, un arī visu to patiesībā busiņu laiku, kamēr jūs tur runājāt par tām konfesijām. Jā, es arī it kā ar vienu ausu galu klausījos, bet tāpat laikā es visu laiku domāju, tur cīnījos un runājos ar Dievu, un es nesapratu lietas, un tad viņš man atbildēja, un tad es viņam, tad es viņam atbildēju, nē, bet tā nevar būt. Nu jā, kaut kā, kaut kā arī ar savām tā iekšēji ļoti, ļoti cīno, cīnos, um, jo šķiet, kamēr, kad viss sakārtojas tādā fiziskajā pasaulē, tikmēr mēs esam atstājuši savu garīgo pasauli novārtā. Uh, nu, ne gluži, bet kaut kā, kaut kā jau jānovirza tā, tā, tas fokus kaut kādā brīdī. Un tāpēc jā, šis ceļojums ir ļoti īpašs. Man, kaut gan man jā, tiešām bija ļoti, ļoti izteikti šaubas pirms šī ceļojuma. Uh, Anna arī zina, ka es, <laughs> es arī novembrī īstenībā nezināju, vai es tikšu. Man tur jā, man šeit man tieši bija eksāmenis tajos datumos, un es, un es nevarēju tikt nekādīgi. Un tagad arī mums sākās tādi ļoti, ļoti, ļoti svarīgi kursi universitātē. Un, eh, un sanāk, ka šajās dienās, kurā, kurās es neesmu universitātē, es iekavēju precīzi tieši, tieši tik, tik lekcijas, cik es drīkstu nokavēt, lai noliktu kursu. Tāpēc tas arī tā, tā ļoti. Es nezinu, man šeit dievs ir. Es arī, es arī man liekas, sarunā ar draugiem kaut kādā brīdī teicu, ka dievs ir detaļās. Es viņu ļoti, ļoti pamanu šeit tādās mazās lietās, jo priekš manis viss ir saistīts. Mm. Arī, arī tās mazās lietas. Mm. Jā. Tur ir tik pareizi vārdi, Dievs ir detaļās. Viņš <laughs> ir visur. Mēs nevaram teikt, ka kaut kas nav svarīgs un tā. Tas, tas ir jā. Frančisko vakardien teica arī tādus vārdus. Viņš jau, man liekas, mēs vēl nebijām prezentējuši savu prezentāciju, vai aizvakar viņš to teica. Um, vienkārši viens tāds teikums, kas apstiprināja tieši to, ko es Dievam biju jautājusi vai arī izteikusi Latvijā kādiem citiem cilvēkiem, bet uh, viņš man apstiprināja caur citu cilvēku no citas valsts, bet tam apstiprināja, ka tas notiek visur līdzīgi. Uh, jo Frančisko arī braukā no vienas valsts, viņš mm. bija Itālijā nesen un šobrīd ir Slovākijā, viņam tā pieredze ir lielāka. Un viņš teica, jā, ka šobrīd Dievs uh, ļoti īpašā veidā, viņš teica, manuprāt, pirms diviem gadiem bija kaut kāds klikšķis, un tad šobrīd Dievs veda Uh, savu tautu kopā. Viņš ved no dažādām um, tautām, no dažādām konfesijām, dažāda vecuma cilvēkus kopā, it kā pulcējot tautu kopā. Man arī ir tāda sajūta, jā. Jo arī ļoti īpaši, ka tieši šajā brīdī, kamēr mēs esam šeit, tikmēr uh, Rīgā notiek oāzes sadraudzības nedēļa, um, notiek arī dažādas tikšanās, diezgan būtiskas. Liepājā es zinu, ka Eh, bija tāda interesanta tikšanās, kur arī bija jauniešu vadītāji no visām konfesijām. Un, un arī no katoļu puses bija gan Šemenef, gan Andrija Akoļeva. Un, jā, liels prieks par to, kas notiek. Jā, un, eh, tā kā mēs visi esam <laughs> padalījušies, varbūt noslēgumā jūs vēlaties padalīties ar kaut kādām savām atziņām vai kaut ko, ko jūs paņemsiet mājās uz Latviju no šejienes tādu nevis fizisku, nevis fizisku, nevis kaut kādu krūzīti vai grāmatu, bet jā, tā tīri garīgi priekš sevis. Tas ir tāds domājamais jautājums. Jā. <laughs> jā, tas nav tik vienkārši atbildāms, ir sevišķi to, ko gribētos publiski teikt. <laughs> kā, no pašas pirmās dienas, pateicoties mācītājiem Mārcim, man galvā sēž viens teikums, tu neesi viens. Uh, viņš to stāstīja tādā kontekstā, ka viņš pastāstīja savu liecību par uh, vienu vecu cilvēku no Brazīlijas, kuram bija, ja nemaldos, 81 gads. Un viņam tieši tajā dienā, kad mēs braucām autobusā, uzrakstīja, ka tas cilvēks aizgāja. Priekš viņam tas bija šoks, jo viņš stāstīja, ka burtiski nesen viņi sarakstījās un viss bija kārtībā. Bet tajā pašā laikā viņš ar tādu pārliecību stāsta, stāstīja, ka viņi vēl satiksies, ka viņu saruna vēl nav pabeigta, ka viņa turpināsies. Tas tiešām bija tāds svētīgs brīdis, kurš teiksim, atvēra man acis, jo bieži vien gan jaunieši, gan pieaugušie jūtas vientuļi un mums ik pa laikam derētu sev atgādināt, ka mēs neesam vieni, ka tur augšā kāds uz mums skatās, kāds mūs garīgi atbalsta varbūt arī kaut kādā veidā fiziski grūž uz priekšu, ko mēs nepamanām, bet pamanām tikai pēc laika. Tāpēc galvenais, galvenais garīgais, galvenā garīgā mācība, kur es ņemšu līdzi, ir tiešām šī frāze, ka tu neesi viens. Tā kā mēs jebkurā gadījumā esam ar kungu, pat jau kādā nevienam. Es droši vien paņemšu to atziņu, kas man vairākās reizēs, eh, īpaši pirmā, pirmajā dienā, parādījās par to, ka, kā es pirms tam teicu, jā, ka mēs visi jaunieši, visi cilvēki esam pietiekami vāji, tomēr Dievs aicina mūs sadarboties un būt kopā. Un, un, jā, un tad bija dažādi, gan šī atziņas veidā, gan arī caur dažādām tādām eh, pieredzēm. Es tā kā nonācu līdz secinājumam, jā, kad, uh, es nu, bieži vien cīnos ar tādu perfekcionismu, ka man gribās, lai viss ir ātri un skaisti. Un te pašā laikā es saprotu, ka tas nav forši tomēr vienam kaut ko darīt, un kad ir ārkārtīgi svarīga tā komanda. Taču, taču it kā, kā ir tas teiciens, jā, ātrāk ir vieta vienam, bet tālāk tiks, ja ies kopā. Un līdzīgi tas būtu man ļoti jāmācās, ka mēs katrs esam ar savām tām vājībām, bet tomēr kā atrast tos kops, kopsaucēju, to sadarbību starp mums. Un eh, man bija tāds arī tā kā domās eh, tāds salīdzinājums, ka nu, man ļoti patīk strādāt ar labiem instrumentiem, kas ir tiešām tādi kvalitatīvi. Un tajā pašā laikā es paskatos uz mums cilvēkiem, nu mēs esam tādi, nu katrs ar savu <laughs> vājību un dīvainību un kaut kā tam līdzīgi. Tā skaitā, jā, es vispār ārprāts. Bet, nu, <laughs> Bet, nu, mēs visi cenšamies un visi priecājamies par to, ka otram sanāk, ka mums pašiem sanāk. Un, bet cik nenormāli liels ir prieks, ja sanāk kopā vairākiem cilvēkiem. Un man liekas, ka tiešām tas ir tas, kas man pēdējā laikā dod ļoti lielu prieku, ka izdodas komandai kaut kāds labs rezultāts. Līdz ar to es centīšos arvien vairāk mācīties to. Nu jā, paturpinot Luijas, eh, Luijas Lūcijas, eh, es vispār ārprāts <laughs> teikumu. Tad, uh, jā, laikam man ļoti personīgi, ļoti daudz lietas, ko paņemt, protams, piemēram, lūkšana, kopīga lūkšana pirms vispār jebkura projekta, jebkuras idejas, arī pirms šīs intervijas. Uh, tas viss, e, lai Dievs tiešām runā, lai ne, nevis mēs cilvēciski un nevis mēs organizējam projektus, bet lai Viņš saved kopā, atdot visu atbildību un uzticēt to visu viņam. Tā ir vēl viena lieta, kas apstiprinājās tieši caur šejienu. Arī Romija, kas organizē to visu, viņa teica, ka kamēr mēs esam šeit, tikmēr kopienā cilvēki lūdzas par mums, e, lai viss noritētu, e, jā, arī Dieva godam un, un lai tam būtu tāda paliekoša vērtība Bet personīgi, jā, tas eh, laikam šīs dienas eh, mise un grēksūdze, un eh, tieši pēc mises, ehm, pēc sakramentu saņemšanas, Dievs man rādīja tādu interesantu ainu, parādīja, un tas Lūcijas pieminētais, es vispār ārprāts, tā ir arī viena no lietām, ar ko es cīnos. Un, uh, Un eh, ļoti cīnos, un interesanti, ka priesteris grēksūdzes eh, laikā man pateica tikai divus vārdus, bet eh, vai trīs. <laughs> nu, tie vārdi bija tādi, ka es esmu žēlsirdīgāk pret sevi. Tā kā Jēzus, tik, tā kā Jēzus ir žēlsirdīgs, tā arī uh, to es esmu žēlsirdīgāk pret sevi. Un pēc tam Dievs rādīja tādu ļoti skaistu ainu, ka uh, es redzēju Jēzu gan arī tā kā podnieku, kas uh, veido uh, cilvēku, jeb tajā gadījumā mani. Uh, kas ir veidojis man ar vislielāko mīlestību, ar vislabāk, vislabākajiem nodomiem, ieliekot tajā visu savu uh, dievišķo gudrību un uh, nu jā, mīlestību galvenokārt. Un, uh, tad, kad viņš man ir izveidojis, viņš tā kā jēzus uh, stāvēja un smaidīja. Un, uh, tā kā arī teikts uh, Bībelē, un tas likās labi. Uh, Eh, un tajā brīdī, kad es eh, sevi nosodu, vai noraidu, vai šaustu, vai eh, apsaucu kādos jā, citos vārdos, tad patiesībā dievam sāp tas, jo viņš ir izdarījis visu to labāko. Tādēļ, jā, tas laikam man tā ļoti personīgi bija un ļoti mīļi bija, un es ceru, ka izdosies tā arī darīt, pieņemt pieņemt arī savas vājības, pieņemt savus tās lietas, kas man nepatīk vai neapmierina, bet pieņemt, ka Dievs zina, kādēļ tieši tādu viņš ir man jāizveidojas. Man arī vispār ļoti uzrunā visas jūsu atziņas, un es arī domāju, ka Dievs vienmēr zina labāk, un viņš sakārtos visus tāpat, lai arī kur mēs būtu, pat ja mēs esam aizgājuši kaut kur nepareizi. Tā kā, jā, paldies jums! Paldies, ka jūs pirmkārt esat šeit, paldies, ka jūs dalījāties, Paldies arī jums, dārgie radījumi, arī Latvijas klausītāji. Jūs klausījāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un mēs tiekamies jau nākamā pirmdiena.